يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك dragi brate, razmisli dobro o ovom pravilu, a zatim se čvrsto drži riječi uzvišenog ja Iyake na'budu wa iyake nesta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Ja fata tawhidi hal, haya al a'da'u fi darbi Potraži utočište u Allahovoj dželjavala snazi i moći. Od njega traži pomoć i uputi se njemu uzvišeno. Traži pomoć od njega, bit će ti dovoljan. وفي رحة الظلم زمام لا يفات Draga braćo, ono što nije učinjeno u ime Allaha slabi i nestaje, poput tragova na peščanoj obali koje brišu morski talasi. Kada bi Fudaj ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, čitao riječi uzvišenog li jes'ela sadiqina an sidqi, da bi iskreno pitao njihovoj iskrenosti, govorio bi, ako će iskreni poput Ismaila i Isa salam biti pitani o svojoj iskrenosti, kakav je slučaj sa lašcima poput nas?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 A zatim, draga braćo, nakon ove kraće, kako brat već napomenu, hađske pauze, za Allahomu subhanahu wa ta'ala pomoć, nastavljamo da govorimo o započetom ciklusu iz oblasti Rakaika pod naslom Put ka oprostu milostivog gospodara. Počeli smo da govorimo o osnovama koji se mu'min vjernik treba pridržavati na svom putu ka ahiretu i ka Allahu subhanahu wa ta'ala, te smo do sada govorili o dvijema osnovama. Večeraz Allahumu dželle vala pomoć govorimo o trećoj osnovi koja nosi naziv ono što nije uz Allahovu pomoć ne može biti, a ono što nije u ime Allaha ne koristi niti može niti može opstati. Na početku, dragi brate, razmisli dobro o ovom pravilu, a zatim se čvrsto drži riječi uzvišenog i jake na'budu i jake nesta'in. Samo tebe obožavamo i samo o tebe pomoći tražimo. A evo i pojašnjenja pomenute osnove. Dakle, ova osnova se sastoji iz dva dijela. Prvi dio, ono što nije uz Allahovu pomoć, ne može biti. I drugi dio, a to je da ono što nije u ime Allaha, ne koristi, niti može opsati. Da najprije pojasnimo ovaj prvi dio ove osnove, a to je da ono što nije uz Allahovu pomoć, ne može biti. Čovjek je slabašan i on je u osnovi stvoren siromašnim i ovisnim. كاج جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أولودي فيست سيرومسي vi trebate Allaha. Allah je neovisan i hvale dostojan. I kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala wa khuliqa al-insanu da'ifa. A čovjek, a insan je stvoren slabim. Ti si dakle u osnovi stvoren slabim. Pogledaj riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala kada kaže وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, vi biste, osim malo vas, sigurno šeitana slijedili. I kaže u istom smislu uzvišni subhanahu wa ta'ala وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاء A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, vi biste osim, osim malo vas sigurno šeitana slijedili i kaže žele wa ala u ovom drugom ajetu, a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, Nijedan se od vas ne bi nikada od grijeha očistio ali Allah čisti od grijeha onoga koga on hoće. I kaže isto tako subhanahu wa ta'ala Men kana yuridu l'ajilata ađalna lahu fiha ma neša'u li man nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada l'akhira wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaike kana sa'juhum mashkura, kullan numiddu haulai wa haulai min atai rabbik wa ma kana atau rabbika mahzura unzur kejfe fandar فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا كاجة جل وعلا أنما كي جلي أواي سويت مي مو برزو دايمو شتو هوتيمو إي كومي هوتيمو ألي تيمو مو بوسلي جهنم بريبريميتي U kome će se osramoćen i odbačen peći A onaj ko želi onaj svijet I trudi se da ga zasluži A vjernik trud će mu hvale vrijedan biti. Dakle, obratite pažnju, draga braćo, kako uzvišeni subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu spominje rad, spominje trud, a usto i vjerovanje. Da nam ukaže da ne koristi vjerovanje bez truda, bez činjenja dobrih dijela, te da isto tako ne koriste dobra dijela bez vjerovanja. I zato na punom mjesta u Allahove subhanahu wa ta'ala kizi ćete naći da uzvišeni subhanahu wa ta'ala spaja između ove dvije komponente, između ove dvije stvari, a to je vjerovanje u njega uzvišenog i činjenje dobrih, i činjenje dobrih dijela. To je ono što koristi vjerniku, što koristi čovjeku kod Allaha subhanahu wa ta'ala i čime u stvari čovjek postaje, postaje vjernik. Kada hvali jedna od ove dvije stvari, čovjek više nije, nije vjernik. Pa nastavlja uzvišni subhanahu wa ta'ala i kaže Svima njima i jednima i drugima dajemo darove gospodara tvoga A darovi gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni. Dakle, kaže Žilja Vala, svakome dajemo. Ko je taj koji daje? Allah subhanahu wa ta'ala. Od koga se traži pomoć? Od Allaha. Allah je taj koji daje, koji pruže i od koga se traži pomoć. Allah je taj koji daje uspjeh i ispravnost. Allah odabire. Zato je put ka Allahu zasnovan na odabiru. Jer kada te Allah odabere za ovaj put, onda te pripremi. Zato kaže Žilja Vala, govoreći o Junusu alaihi salam, فاجتباه ربه فجعله من الصالحين pa ga je gospodar njegov odabrao i učinio od onih koji su koji su dobri dakle odabrao a zatim nakon toga učinio od onih koji su dobri stoga ti si slab nemaš snage nemaš snage niti moći osim uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć i zato ono što nije uz Allahovu pomoć ne može biti. Allah je taj koji te je doveo u mežđid. Allah je taj koji je dao da čuješ i progovoriš. Allah te je odabrao i učinio multezimom. Oni, dakle, oni koji nastoje da se dosledno pridržavaju Allahove knjige i sunneta njegova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zato, Dragi brate, da bi na putu koji vodi Allahu subhanahu wa ta'ala stigao njemu uzvišenog, drži se i jake na'budu o i jake nesta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Potraži utočište u Allahu i dželjavala snazi i moći. Od njega traži pomoć i uputi se njemu uzvišenom. Traži pomoć od njega, bit će ti dovoljan. Jer ulema kaže, kun lillahi kema yurid, jeku leke fauka ma turid. Budi Allahu onako kako on traži traži od tebe, bit će tebi više od onoga što ti želiš. Dakle, budi Allahu dželja onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži, želiš i više od onoga što ti što ti tražiš. Zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u svima vama vjerovatno dobro poznatom hadisu. Ihfazillaha yahfaz. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Idha sa'alta fas'alillah. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف Dakle, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati Čuvaj Allaha, naći ćeš ga pred tobom Kada moliš, moli od Allaha I kada tražiš, traži od Allaha I znaj, kada bi se svi ljudi sakupili Da ti pribave kakvu korist Ne bi bili u stanju da ti tu korist pribave Osim ono što ti je Allah već propisao I kada bi se isto tako sakupili Da ti urade kakvu štetu Ne bi bili u stanju klanju osim ono što ti je Allah već propisao pera su uzdignuta i listovi i listovi osušeni hadis bileži vam Ahmed i Tirmizi i kaže da je hadis Hasanun Sahih a pomenuti hadis je i šeha Albani rahimeullahu ta'ala ocijenio vjerodostojnim pogledajte čuvaj Allaha Allah će tebe čuvati i još čudnije od ovoga čuvaj Allaha naći ćeš ga pred tobom čuvaj Allaha naći ćeš ga uz tebe u tvom smjeru i pravcu veliki broj nas kada putuje ovim putem ka ahiretu, pa ga zadesi slabost i malaksalost, te zastane i počne se vraćati unazad, čitavo vrijeme traži put ka povratku. Poučava se razlozima i sebebima i uzima za njih, ali zaboravlja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa stoga ti sebebi ne daju rezultate. Kažeš mu uradi to i to, kaže uradio sam, nema fajde. Uradi to, kaže uradio sam, opet nema fajde. Uradi, uradio sam, uradio sam i tako dalje. Da, uradio je, ali nije zatražio tražio pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala i zato pomenuti sebe bi razlozi nisu dali rezultata a nema je niti će biti tih rezultata osim uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć razmisli dragi brate zajedno sa mnom dobro pomenutom hadisu kako bi se povećao tvoj jekin čvrsto objeđenje u pomenutu osnovu da ono što nije uz Allahovu pomoć ne može biti a zatim ovoj osnovi dodaj prvu osnovu o kojoj smo već govorili a koja glasi na tebi je da kreneš a on će a on će uput otkloniti. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala u hadithi al qudsiju Ja ibadi, كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لك تكلا كاجة جل وعلا هو حديث القدسي أوروبوي موي سويستو زابودي أسيموني كويسام ياو بوتيو زاتو تراجي تأوبوتو أدمنه i ja ću vas uputiti. Tražite uputu od koga? Od mene i ja ću vas uputiti. O robovi moji, svi ste gladni, osim oni koje sam ja nahranio. Zato tražite od mene da vas nahranim i ja ću vas nahraniti. O robovi moji, svi ste nagi, osim oni koje sam ja odjenuo. Zato tražite od mene da vas odjenem i ja ću vas odjenuti. O robovi moji, vi griješite i danju i noću, a ja opraštam sve grijehe. Zato tražite oprosta od mene i ja ću vam oprostiti hadis bileži muslim. Dakle, svi ste, ovaj hadith il kuci od, od počinje, draga braćo, riječima, svi ste, osim onoga kome Allah žele u ala dao. Sve što ti je dato iz Allahov je riznica. Zato traži pomoć od njega, bit ti pružena. Traži uputu, bit ti darovana i tako redom. Ono što nije uz Allahovu pomoć, ne može biti. Zato budi Allahu, Allah će biti tebi. U suprotnom, gubljenje, lutanje i na kraju propast. A kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, ومن يعتصم بالله faqad hudiya ila siratin mustaqim ako je čvrst uz Allaha ko se čvrsto drži Allahove vjere ta je upućen na pravi na pravi put to je dakle draga braćo pojašnjenje ovog prvog dijela osnove o kojoj večeras govorimo a to je da ono što nije uz Allahom dželle vala pomoć ne može biti ostaje ovaj drugi dio osnove a to je da ono što nije u ime Allaha, što nije Allaha radi, da to ne koristi niti može, niti može opstati. Draga braćo, ono što nije učinjeno u ime Allaha slabi i nestaje nestaje poput tragova na peščanoj obali koje brišu morski talasi. Da, ono što je učinjeno u ime Allaha je trajno i spojeno, a ono što nije u njegovo ime je slabo i odbačeno, prekinuto. Vrba za tri mjeseca izraste onoliko koliko je boru potrebno za 30 godina. Pa kaže vrba boru, Za tri mjeseca sam prešla ono što je tebi potrebno 30 godina, a opet i tebi i meni kažu drvo. Pa Bor odgovara, sačekaj dok puhne vjetar, pa ako ustraješ onda će tvoja ponos i tvoja hvala biti potpuna. Kada je isto tako svilena buba počela plesti mrežu i pauk je isto tako počeo plesti mrežu, pa reče svilenoj bubi, ti imaš mrežu, a ja imam mrežu. Da, Odgovori svilena buba, ali je tvoja mreža zamka mušicama, a moja je mreža od jelo kraljeva a pri dodiru se vidi, vidi razlika. Da, dragi brate, kada naiđu vjetrovi iskušenja, pa ustraješ, onda je tvoj ponos potpun. Nije suština u spoljašnosti dijela. Možda drveća budu podjednaka u izgledu i za jednu i drugu mrežu se kaže mreža, ali falsifikat neće opstati. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, Kedalike jadribu Allahu l-haqqa wal-batil, fa emma zebedu fe jedhebu džufa, wa em, fe jedhebu džufa'a, وأما ما ينفع الناس fayamkuthu fil ard tako Allah navodi primjer za suštinu za, za istinu i neistinu otpaci se odbacuju dok ono što koristi ljudima ostaje na ostaje na zemlji eto tako Allah pojašnjava pojašnjava primjere dakle draga braćo nije suština u formi djela djela su normalno bitna i bez njih nema imana ali nije suština u samoj formi u samoj formi djela jer i munafici čine djela ali je suština u tome kako se ta djela rade i radi čega, radi koga se ta djela rade. Oni koji krenu ovim putem, draga braćo, putem koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala, zbog strasti, prohtjeva, udjela duše i tome slično, takvi niti drugima koriste, niti su se sami okoristili. Takvi nisu u stanju upotpuniti ni jedno dobro djelo, pa makar ono bilo malo. I kada takav krene sa nekim programom, popusticanja znanja, i badeta, dave, pozivanje dakle Allahovu subhanahu wa ta'ala, vjeru i tako dalje, vidiš kako prekida i ne ustrajava. Postavlja se pitanje zašto? Tajna leži u tome što u dijelu ima udjela nefsa, ima udjela duša duše i prohtjeva. Onaj koji dolazi na džumu, ne Allaha radi. Onaj koji klanja noćni namaz, koji posti, uči Kur'an, traži znanje, predvodi ljude, drži hudbu, ders ili ili, a u tome ima udjela nefsa, njegovo djelo je batil, batil draga braćo. Srušio ga još onog momenta kada ga je uradio sa udjelom nefsa. Da, dragi brate, pitaj sebe, dijela koja činiš radi koga ih činiš. I budi iskren, ne bježi jer ovo je opasna stvar. Zar se ne bojiš tih riječi od koji se koža ježi? Amilte li uqal wa kad qil, fela ajra laka indi thumma yushabu ala wajhi ila jahannam. Radio si kako bi bilo rečeno, pa rečeno je, kod mene nemaš nagrade, a zatim će strmoglavice biti bačen u jahennemsku, u jahennemsku vatru. Ovo je drag draga braćo, dio hadisa kod bileži ima muslima koji je vama vjerovatno dobro poznat, koji govori o trojici ljudi kojima će biti potpaljena džehennemska, džehennemska vatra. Dakle, čovjek muđahid koji se borio, ali ne Allaha radi, već da bi bilo rečeno On je snažan, jak, neustrašiv i tako dalje. Čovjek koji je sticao znanje i učio Kur'an, ali to je činio da bi ljudi rekli kako je on učen, kako lijepo uči Kur'an i tako dalje. I onaj koji je udjelivao, ali nije Allaha radi, već da bi ljudi rekli kako je on darežljiv i tako dalje i tako dalje. Svim ovim ljudima, draga braćo, bit će rečeno Amil te li uqal wa kad qil. Radio se, radio si kako bi bilo rečeno, kako bi ljudi rekli. Pa rečeno je kod mene nemaš nagrade, a zatim se nakon toga sramoglavice biti bačen u džehennemsku, džehennemsku vatru. Znaj da kada klanjaš, pa izađeš i tvoj namaz te ne odvrati od loših dijela, znaj da nisi klanjao Allaha radi. Jer da si tako uradio, namaz bi dao rezultat. Kada Kur'an naučiš na pamet, pa te to ne suzdrži od kršenja njegovih zabrana, ne ti podstakne na pridržavanje njegovih naredbi, onda znaj da ga nisi naučio Allaha radi. Jer Allah je blagodaran, nagrađuje za malo dijelo ako ga uradiš u njegovo ime. Zato ihlas, ihlas, iskrenost draga braćom. Ihlas u suprotnom propast. Ihlas ili ćeš biti protiv protjeran sa Allahovog puta. Ihlas kako se ne bi izgubili sa puta, jer ihlas kako ne bi skrenuli sa puta, jer ihlas je nur, svjetlost puta. Kada bi Fudail ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, čitao riječi uzvišenog, li jesele sadiqina an sidqim, da bi iskreno pitao njihovoj iskrenosti, govorio bi, Ako će iskreni poput Ismaila i Isa alaihissalam biti pitani o svojoj iskrenosti, kakav je slučaj sa lašcima poput nas? I kada bi čitao riječi uzvišenog وَنَبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ i da bi ispitali stanje vaše, govorio bi Gospodaru moj, ako ispitaš naše stanje, obrukaćeš nas. Tvoja milost nam je bolja od svih milostivi, ti si najmilostiviji. Ebu Osman el Magribi rahimahullahu ta'ala kaže Ihlas, iskrenost je na poglede stvorenja neprestanim pogledom na stvoritela subhanahu wa ta'ala. Sehl ibn Abdillah et Tusturi rahimahullahu ta'ala kaže Oštro umni su pogledali tefsir, tumačenje ihlasa i nisu našli drugo do od toga da pokret, smiraj u javnosti i tajnosti bude Allaha radi, bez ikakva udjela duše, prohtjeva ili, ili dunjaluka. Hamdun ibn Ahmed rahimeullahu ta'ala je upitan, zašto je govor Selefa korisniji od našeg govora? Pa je odgovorio, zato što su oni govorili radi ponosa Islama, radi spasa njihovih duša i zadovoljstva milostivog subhanahu wa ta'ala, a mi govorimo radi ponosa naših duša, radi sticanja dunjaluka i zadovoljstva ljudi. خرج إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى priče o ulemi i njihovim vrlinama su mi draže od puno mesela fikha, jer se u tim pričama vidi njihov edeb i ahlak, a uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže, govoreći o prijašnjim narodima, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمَ عِبْرَ لِعُلِ الْأَلْبَابِ Zaista, u pričama o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. I kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَ اللَّهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ To su oni koje Allah uputio, zato slijedi njihov put. Polazeći od ovog i te kako lijepo govora ovog imama, spomenut ćemo neke primjere iskrenosti i iskreni, jer govor o iskrenosti iskrenima, draga braćo, povećava iskrenost. Evo nekoliko primjera. Što se tiče namaza, Ebu Temim Ibn Malik rahimehullahu ta'ala kaže Mansur ibn Mu'tamir bi klanjao sabah pa bi svojim prijateljima ispoljavao čilost razgovarajući sa njima a možda je čitavu noć proveo u ibadetu sve to kako bi od od njih prikrio svoje dijelo kako bi prikrio svoj noćni namaz. Kaže Ebu Ishaq, Ka'bul Ahbar, Rahimeullahu ta'ala, ko obožava Allaha jednu noć tako da ga niko ne vidi, izaći će iz svojih grijeha, to je bit će mu oprošteni kao što izlazi iz te noći. Što se tiče tajne sadake, ne možemo da ne spomenemo Zainul Abidina, Ali ibn iz loze poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji bi nosio vreće hleba na svojim leđima noću i udjelivao ih ostavljajući ih ludima pred njihova vrata. Govorio bi, inna sadakate sir tutfi u galaba rab, zaista tajna sadaka gaci sržbu gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa kada je preselio, vidjeli su da je hranio sto familija u Medini. A kada su ga ugasulili, na njegovim leđima su bili crni tragovi, te su upitali šta je ovo, pa im je rečeno, to su tragovi bremena koja je nosio na svojim leđima noću i udjelivao siromašnim porodicama Medine. Što se tiče posta, Kada govorimo o postu i njegovom skrivanju, ne možemo da ne spomenemo Davuda ibn Ebi Hinda, koji je postio 40 godina, a zato nije znala čak ni njegova familija. Radio je na pijaci, nosio bi hranu od svoje kuće sa sobom, pa bi je udjelivao na putu, a zatim bi se vraćao svojoj kući na veče i sa njima zajedno iftario, zajedno sa svojom familijom. Pa njegovi prijatelji na pijaci bi mislili da je jeo kod svoje kuće, a njegova familija je mislila da je hleb koji je nosio sa sobom drugom jeo sa svojim jeo sa svojim prijateljima Ibrahim ibn Adham rahimehullahu taala kaže nemoj svoga brata pitati o postu jer ako kaže da posti obradovaće se njegova duša a ako kaže da ne posti ražalostiće se a jedno i drugo je od znakova riaa od pretvaranja. Što se tiče zikra i učenja Kur'ana, Ibn Džauzi rahimahullahu ta'ala kaže Kada bi Ibrahim en Neha'i učio Kur'an, pa neko naišao na vrata, on bi pokrio svoj mushaf. Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala kaže Želim nešto što ne može biti. Želim mjesto u kojem nema, u kojem nema ljudi. Drugi od Selefu Saliha rahimahullahu ta'ala kaže Tako mi Allaha, kada bi bio u stanju da uradim djelo, tako da me ne vide ni ova dva meleka, cilja na meleke pisare, ja bih ga uradio ali to nisam u stanju. Što se tiče plaća, Imam Theuri rahimahullahu ta'ala kaže, postoji deset vrsta plaća, devet nisu Allaha radi, a jedan je Allaha radi. Pa ako taj koji Allaha radi dođe jednom u godini, onda je to puno. Ibn Džauzi rahimahullahu ta'ala kaže, Ibn Sirin bi preko dana razgovarao i smijao se, ali kada bi pala noć, kao da je pobio čitavo selo. To je splakao bi draga braćo pred svojim gospodarem, kao da na svojim leđima nosi grije pobijenog pobijenog sela. Mohamed ibn Vasija rahimeullahu ta'ala kaže čovjek bi plakao 20 godina a njegova žena sa njim pod istom postelom to ne bi znala. Što se tiče znanja, imam šafija rahimeullahu ta'ala kaže volio bih kada bi se ljudi poučili ovom znanju a da se ništa od toga ne pripiše meni, da se nijedan harf od toga ne pripiše meni. Aun ibn Ammare kaže, čuo sam Hišama ad-Dustuvaija rahimeullahu ta'ala da kaže, tako mi Allaha ne mogu da kažem da sam otišao jedan dan dan da tražim hadis želeći ti ime Allahovo lice. Imam Zahebi kaže ne, ni ja tako mi Allaha, gospodaru naš, smiluj nam se. Ova riječi, draga braćo, selefu saliha. ova riječi, selefu saliha. Nema sumnje, draga braćo, da ukazuju na tevadu, na skromnost i skrušenost s njihove strane. I nastojanje ostvarivanja onog što je potpuno, onog što je potpuno u ljudskom, u ljudskom domenu. Što se tiče vlasnika tajnih dijela i straha o čuvenosti, kaže Abdullah ibn Mubare, govoreći o Ibrahimu ibn Edhemu, kaže, on je vlasnik tajnih dijela. Nikada ga nisam vidio da je ispolio tespi, niti bilo šta od hajra. Nikada nikada ne bi jeo sa ljudima, a da ne bi bio zadnji koji bi podigao svoju ruku. Dakle, ne bi završavao prvi, draga braćo, kako bi ljudi pomislili i vidjeli da je zahi, da je pobožnjak, već bi, dakle, zadnji podizao svoju, svoju ruku. Imam Vaiza, Ibn Džauzi Rahimeullahu ta'ala kaže Ibrahim ibn Edhem se pročuo u jednom gradu Pa bi rečeno Ibrahim je u tom i tom bustanu, u tom i tom parku, bašći. Pa su ljudi ušli u park i počeli pitati gdje je Ibrahim ibn Edhem. Pa kada je on to vidio, počeo je kružiti zajedno sa njima i govoriti gdje je Ibrahim ibn Edhem. Pogledaj primjera Ala ibn Zijada el Adevija kojem jedan čovjek rekao vidio sam te u snu kako si u džendetu a ovaj mu odgovori teško tebi Pa zar šeitan nije našao drugog do tebe i mene da se s nama ismijava? Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala kaže, kada bi Sufjanu bilo rečeno, kako je, u, kako je u snu viđen u hajru, govorio bi, ja bolje poznajem sebe od vlasnika tih snova. Ibrahim en Nehaj, poznati imam i feqi, ne bi sjedeo pored stuba u mežđidu i straha da se ne bi pročuo, kako ne bi nakon toga bilo rečeno da je ovo stub Ibrahima en Nehaja. Pa je govorio, govorim ciljajući na prenošenje znanja, a kada bih mogao da ne govorim, ne bih govorio. Zaista je vrijeme u kojem sam ja pravni kufe teško vrijeme. Zaista je vrijeme u kojem sam ja pravni kufe teško teško vrijeme. Kaže Muhammed ibn Yusuf al-Asbahani, rahimeullahu ta'ala, poznati zahid, poznati asketa i pobožnjak. Od njega se u stvari prenosi da ne bi kupovao svoju obskrbu, ne bi kupovao hleb od jednog pekara. Da bi govorio, Bojim se da me ne poznaju, pa da mi zatim nakon toga ne prodaju ili pak ne udjeluju, daju po jeftinoj cijeni zbog toga što sam ja poznat po tome i tome, pa da budem nakon toga od onih koji žive na račun svoje vjere. To jest da ne bude da je on poznat, da je on učenjak, da je on zahid i tako dalje, pa da mu ljudi zatim nakon toga zbog toga popuštaju u cijeni, pa, da, pa se boji da ne bude od onih koji žive od svoje od svoje vjere. Sufjana Thauri rahimehullahu ta'ala Kaže on njemu imam Ahmed, znate li ko je imam? Imam je Sufjane Theuri. Niko nema prednosti u mome srcu nad njim. On, rahimeullahu ta'ala, ne bi dozvoljavao da se na njegove halci nađe više od tri čovjeka. Pa je jednog dana bio odsutan u mislima. Te je vidio dakle halku kako se povećala. Te je ustao i straha i rekao tako mi Allaha kada bi me zatekao emirul mu'minin Omer ibn Khattab rahimahullahu ta'ala kada bi me zatekao u ovakvom mežlisu digao bi me i rekao zaista čovjek poput tebe ne može sjediti u ovakvom mežlisu a kada bi prenosio hadis kada bi citirao hadise pa izda njega prolazio oblak, Sofijana Thaure Allahu ta'ala bi zašutio, sve dok oblak ne bi prošao, te bi govorio, plašim se da u njemu ne bude kamenja, pa da nas Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah subhanahu wa ta'ala na nas ne izruči, ne izruči kamenje. Govorio bi takođe, sve što sam ispolio od svojih dijela, to je što sam uradio od javnih dijela, ja to ne računam, zato što su ljudi poput mene slabi u ostvarivanju ihlasa onda kada ga vide, kada ga vide ljudi. Allah ti se smilova o Sufjane, ako tako kažeš o sebi, ako tako govoriš za sebe, šta je onda tek sa nama? Hasan al Basri, rahimeullahu ta'ala, je prošao pored halke Tavusa, a on je citirao hadis i u haremu, u velikoj halci, te mu se približio Hasan al Basri i zatim mu došapnuo Ako vidiš sebe, ako vidiš svojoj duši kako je se dopada ovakvo stanje, onda ustani iz ovakvog mežlisa. Pa je Tavus, rahimahullahu ta'ala, odmah ustao iz takvog, iz takvog mežlisa. Malik ibn Dijar, rahimahullahu ta'ala, kaže, kada se spomenu salihun, kada se spomenu dobri ljudi, onda teško meni, teško meni, to je želi da kaže, daleko sam od njih. Kaže Fudail ibn Iyad, rahime Allahu ta'ala, poznati asketa, poznati pobožnjak. Men arade en janzure ila murain fel janzur ilaje. Onaj ko želi da gleda u onoga koji se pretvara, koji je murai, kaže neka gleda, neka gleda u mene. Draga braćo, Možda smo malo odužili sa ovim primjerima o ihlasu, o iskrenosti i muhlisima onima koji su koji su iskrenosti, ali to je zbog važnosti ove teme. Zato što, draga braćo, dijela bez iskrenosti, bez ihlasa, nemaju nikakve vrijednosti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I kom slučaju ne možeš stići do Allaha dželle dželjavala ako budeš murai, ako budeš od onih koji rade dijela radi, radi ljudi. Zato kreni od sada. Kreni i čini djela Allaha dželle vala radi. Budi iskren u svojim djelima. Budi iskren u suprotnom propast na ahiretu, propast na sudnjem danu. Draga braćo, dakle ono što nije uz Allahovu pomoć ne može biti. A ono što nije Allaha radi, što nije učinjeno Allahovo ime, ne koristi niti može opstati. Zato oslonimo se na Allaha subhanahu wa ta'ala, tražimo pomoć od njega i budimo iskreni sa Allahom subhanahu wa ta'ala i držimo se i jake na abudu i jake na samo tebe obožavamo, samo tebe pomoći tražimo, stići ćemo sigurni kod Allaha subhanahu wa ta'ala sa sigurnošću i smirenošću uz Allahovu subhanahu wa ta'ala uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć. To je dakle, draga braćo, komentar ove večerašnje osnove, treće po redu, koja je dakle, kao što rekao, glasila da ono što nije uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć ne može biti, a ono što nije Allaha radi neće koristiti niti pak može obstati molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da naša djela učini iskrenim molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost u riječima i djelima molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe da nam se smiluje da nas uvede u džennet i da ovo nađemo na vagi naših dobrih djela na dan kada neće koristiti niti metak niti sinovi osim onoga ko dođe Allahu subhanahu wa ta'ala čista srca čineći dobra djela molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da pomogne one koji se bore da bi riječ uzvišenog bila gornja a riječ nevjernika bila donja Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da ovim vremenima i ovim teškim okolnostima pomogne našu braću muđahide u Iraku, u Afganistanu, u Čečeniji, Palestini i na svakom mjestu u kojem se mu'mini, vjernici, muđahidi bore da bi riječ uzvišenog bila gornja, a riječ nevjernika donja. Ekulu qavli hada, wa astagfiru Allahe li, wa lakum, wa jazakum Allahu khaira, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. بين تضليل وإرهاب وشاك برا للحق نور ساطع أنزل القرآن للدنيا ملاك أسر الصبح وعادت مكة منبع النور وإشعاع الفلاك بعدها قامت جيوش همها نصرة الحق تدك الظلم دار يا الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف توفوا يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشراب كيف توفوا يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشراب وأرى اليوم حمى الحق غدا مسرح العابث حلا منتهاك يا فتى الإسلام هلا قلت لي أي ذنب بالمخازي ضيعاك أيها السادير في لذاته هل ترى عيش المعاصي أعجباك أمتي قد علقت فيك المنى فاستفق وانهض وغادر مضجعك عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معك وترى الأبطال آساد الشرى تشتهي يوم الفداء أن تتبعا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراب كيف توافوا يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشرى نسأل الله صلاحا عاجلا إنما الغافل في البلوى هلاك قد كفانا ما مضى من بؤسنا ربنا اكشف ما بنا فالأمر لا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في درب الشراك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في درب الشراك